So we're in the fifth book of Deuteronomy. Uh, and tonight we're going to cover chapters 14 and 15. Próbáljuk a 14. és a 15. fejezetet uh, ah. felölelni ma. In chapter 12 we looked and we saw the that guy was talking about the, the places of worship in the land. A 12. fejezetben arról beszéltünk, hogy uh, milyen helyeket választhatnak az áldozás vagy az imádat helyére. He said, you're not going to use those places the heathens use. You destroy them, get rid of Ne azokat a helyeket használjátok, amit a pogányok használnak, hanem pusztítsátok el azokat. You say, I don't want you guys adapting the things that the heathens do into your worship. Nem akarom, hogy azokat a dolgokat vegyétek át, amit a pogányok alkalmaznak a maguk életében. And then in chapter 13 we saw a warning about apostates, people who would lead others away from God. És a 13. fejezetben pedig a tévtanításról kapunk egy tanítást, hogy Vigyázzunk olyanokkal, akik próbálnak félrevezetni minket Istentől. So that, you know, people that would do that, stone them, kill them. Aki ilyet tesz, az kövezzétek halálra. God took it seriously. Isten ezt nagyon komolyan. Whether it was a false prophet, uh, it was a family member or some other cities. Uh, hogy legyen ez akár egy hamis proféta, egy családtag, vagy egy, egy város. And tonight we're going to see some more guidelines of, uh, for God's people to be a holy people. És most a 11. fejezetben továbbiakban látunk majd még több dolgot, hogy hogy akarja Isten látni őket, hogy akarja őket szentül látni. More guidelines to help them keep God first. Arra, arra ad alapigasságokat, hogy hogy tartsák meg Istent első helyen. As well as to remember the poor. És arról is beszél, hogy hogyan emlékezzenek meg a szegényekről. So if you would follow along with as he reads the, the first two verses. Az első két ige verset olvasom. Ti az Úrnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze magatokat halottakért, a homlokatok fölött se nyírjátok le hajatokat. Mert az Úrnak, Istennek, az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te. Téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek között, amelyek a föld színén vannak. Now this might sound a little bit weird, like why would people go and cut themselves and do these weird things? Ez kicsit furán hangozhat, hogy miért vág, vagdosná össze valaki magát, vagy ilyen, miért csinálna ilyen dolgokat, amiről itt olvasom. Basically this is talking about improper mourning. God didn't want his people to do these things. Ezek ilyen eh, nem helyén való eh, gyászol, gyászolás, és az Isten az, arra figyelmezteti őket, hogy ne tegyetek így. Again, remembering back to chapter 12 where God said, don't adapt practices the Canaanites do. Don't do the same things they 12. fejezetben azt mondta Istennek, hogy ne vegyétek át a kánaáninak, kánaániták szokásait. You know, as Lati was just praying tonight at the end there, that thank you God that you separate us from the world. És ahogy a Laci imádkozott, hogy köszönjük, hogy félrebontál minket a világtól. And that was God's desire. He wanted his people to be seen as different from the rest of the world. Erre vágyott Isten, hogy az ő népe az másmilyen legyen, mint a többi. And this, this might sound kind of weird. We might sometimes many look at this like, oh, that's what a silly practice. Why would they even do that? És hogyha olvasod ezeket, lehet, hogy az jut eszedbe, micsoda bolondság, hát ki csinálna ilyet? Well, sad is it still happens today. De bármilyen szomorú, ez ma is történik. I was just reading today about um, people in New Guinea that still do this thing. Vannak emberek új Guineában, akik még most is gyakorolják ezt. That when somebody dies, they'll remove part of their finger at the joint. Eh, ha valaki meghal, akkor eltávolítják egy új percüket. And it's usually it's, it's mostly among the women. És ez leggyakrabban az asszonyok tesznek. Így. So if you go there and you see, you know, women walking around with a hand like this, then you know they probably have about four people or, you know, eight people that have died. És hogyha látsz egy asszonyt, akinek így néz ki a keze, akkor tudhatod, hogy nyolc eh, családtagját vesztett el. God didn't want his people doing the same thing. Isten nem akarja, hogy ilyeneket csináljanak az emberek. Az ő népe. As we go on, the next part is uh, I call it God's diet for his people. A következő részben Isten menüjének nevezem az ő népe számára. So you would, I'm going to have to take a deep breath here and do verses 3 through 21. A háromtól olvasom a 21-ig, nagy levegőt véve. Ne egyetek meg semmiféle utálatosat Ezeket az állatokat megehetitek, a marhát, a juhot és a kecskét, a szarvast, a gazellát és az őzet, az ergét, az antilopot, a bölényt és a vadkecskét, és minden olyan hasított körmű állatot, amelynek egészen ketté hasad a két körme, és kérődző állat. Azt megehetitek. De nem ehetitek meg a kérődzők közül, illetve a hasított körmek közül a tevét, a nyulat és a hörcsögöt, mert kérődzök ugyan, de nem hasított körmje. Tartsátok ezeket tisztátalannak. A disznót is tartsátok tisztátalannak, mert hasított körmű ugyan, de nem kérőzik. Ezeknek a húsából se egyetek, míg a tetemüket se érintsétek. Mindabból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg. Megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkelye van. De nem ehetitek meg, nem ehettek meg semmi olyat, amelynek nincs uszonya és pikkelye. Tartsátok azt tisztátalannak. Minden tiszta madarat megehettek. De nem ehetitek meg ezeket. A sast, a keselyűt és a halássast. A solymot, a héját és a kányaféléket és az összes hólóféléket. A strucot, a bagyot, a sirályt és a karvajféléket. A kuvikot, a füles bagyot és a bölömbikát. A pelikánt, a dökkeselyűt és a böcsköt. A gólya és a szarkaféléket. A bankát és a denevért. A szárnyas ovrokat is tartsátok, mint tisztátalannak, ne egyétek meg. A tiszta szárnyasokat mind megehetitek. Nem szabad megennetek semmiféle döglött állatot a lakóhelyben levő jövevényeknek, odaadhatod, ő megeheti, vagy add el idegennek, mert te az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy. Ne főzz gödőjét anyja tejében. quite a list of animals. Hát itt egy jó pár állatot felsorol az ige. And I don't know about you guys, I mean, I'm no expert in this area, but Én nem vagyok szakértő ezen a területen. There's some animals here that I've never even heard of. Vannak olyan állatok itt, amiről én még csak nem is hallottam. If it wasn't for this chapter, I would never even knew these animals existed. Hogyha itt nem olvasnám el ebbe a fejezetbe, akkor lehet, hogy nem is tudnék róla, hogy léteznek ilyen but állatok. It, but it covers uh, mammals, it covers uh, animals in the water, animals that fly. Uh, felsorol uh, emlősöket, köszönöm szépen. Uh, felsorol uh, madarakat, felsorol uh, bogarakat. And he says that you should not eat any detestable thing. Uh, ne, intestable? Detestable, uh, verse 3. Uh, ja, ne egyetek semmi utálatosat ahogy mondja a harmadik vers. Because why, you know, why was Israel forbidden to eat some of these animals? Miért eh, tiltotta meg Isten Izrael számára, hogy ezeket egye? Some of these animals we can look at and we can see, well, there's some good reasons maybe why. Eh, néhány állatra így mondhatnánk, hogy valószínűleg ez az oka, egy jó oka volt Istennek. You know, some of these that are predators that eat meat, that eat dead animals, they could pass on diseases. Például, eh, hogyha holt állatot ettek volna, akkor betegségeket terjeszthettek volna egymás között. But when everything that I was reading, basically I came across it, was not really clear what exactly detestable refers to. És némelyikre viszont nem egyértelmű, hogy miért nyilvánítja Isten utálatosnak azt. Whether God says not to do this because for health reasons. Nem tudjuk, hogy azt mondja, azzal az okkal mondja, hogy egészségügyi okok vannak. Or maybe erre. because of religious reasons that maybe you know the cultic practices. Vagy vallásos okai, hogy ilyen kultusz kultikus dolgokra használták ezeket az állatokat. Maybe combination of both. Lehet, hogy ez a kettő kombinációja. But he says, don't, don't eat these certain things. Ne egyétek ezeket az állatokat, mondja az igen. How does this apply to us today? Hogyan alkalmazzuk ezt ma, ma a mi életünkre? Is it okay for me to go and eat salana? <laughs> Rendben van, hogy én szalonnát eszek? Or is that still detestable? Vagy az még mindig utálatos? You know, some nations, the pig is considered to be uh, awesome. It's great. It's a great meat. Uh, néhány nemzetben ezt az ételt így, hát szeretettel fogadják, azt mondják, hogy ez egy remek étel. Other nations, pig is the cheap meat más nemzetek számára a disznó az olcsó étel, a you go somewhere else and, olcsó hús. and pigs are gods. <laughs> más országokban mész, és ott a disznók istenek. So what does God say about what we can eat today? Uh, so mit, hogy alkalmazzuk azt, amit itt olvasunk? There are people that, um, you know, Christian people that write books about dieting. Vannak keresztény írók, akik a diétáról írnak könyveket. And some they use this list here ez the basis for the book they write. This is how you should eat, this is what you um, should Mármint az étrendről, és ezt, ezt a fejezetet, meg az ilyen, ezzel kapcsolatos fejezeteket használják alapul. And if you look at I mean, it's a, it is a healthy diet. És hogyha ránézel, akkor lehet, ez persze egy egészséges étrend. you know, there, there are times in, their his, in Israel's history that uh, people were getting sick and getting illness, illnesses, but the Israelites weren't. Voltak olyan időszakok, amikor betegségek törtek ki, terjedtek el, de izraeliták nem betegedtek meg you know, had to do with their diet. És ez kapcsolatban volt az étrendjükkel. And so I imagine if we were to hold this, you know, for ourselves, it would probably be pretty healthy today still. És azt gondolom, hogy ha ezt próbáljuk alkalmazni a saját életünkre, ez egészséges, egészséget jelent számunkra. But are we bound by it? De meg, kell we keep it? meg kell hajoljunk ez előtt? No. Nem. In Acts chapter 10, Peter uh, has this vision. Az Acts 10-ben uh, Péternek volt egy látomása. It's Acts 10, verses 9 through 16. Az Abcsel 10, eh, 9-től a 16. igeversig. In his vision he sees there's a sheet that comes down and it has animals in it. És eh, a látomásban az volt, hogy egy lepedő szállt le a magasból, és állatok voltak benne rajta. And the Lord says, kill and eat. És az Úr azt mondja neki, hogy ő, ölj és egyél. Péter éhes volt éppen. But Peter says, oh Lord, far be from me. I, I've never eating, eaten anything that was unholy. És Péter azt mondja, hogy Semmiképpen nem, Uram, mert én sosem ettem tisztátalat. And God told him, hey, Peter, don't consider anything that I've cleansed to be unholy. És utána azt mondja neki Isten, hogy um, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. In Matthew 15:11, Jesus makes the point of saying, it's not what goes in your mouth, what goes into the stomach that defiles a man. És Jézus el is mondja, hogy nem a Máté 15:11-ben, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján. the defilement takes place in the heart. Hanem a tisztátalanság az a szívben indul el. And there's several other verses that would kind of go along with this. And És jó néhány amiről most beszéltem. Basically, eat away. tulajdonképpen az, hogy egyetek bátran. Enjoy what God has created. And, you egyétek azt, amit Isten teremtett, és oda tesz, elétek a tányérra. The beginning of the chapter in verse 2 it talks about how the Lord had chosen these people, that they were a holy people, a special people. A kettes igevesben azt olvassuk, hogy Isten kiválasztott nemzete ők, és hogy megszenteltek, hogy az ő tulajdon népe. know, this is how the chapter begins with this reminder. Ezzel kezdődik a fejezet, ez egy emlékeztető. And now here we have the end of this list. In verse 21, he reminds them again, saying that you are a holy people. És a 21. versben újra emlékezteti őket Isten, hogy ah, mert, ti, mert te, Isten ennek szent népe vagy, mondja Izraelnek. Because these people were a holy people to God, because they were a special treasure to him. Mivel ők szentek voltak Isten számára, különleges kincs. God had given them special instructions to follow. Isten különleges útat, útmutatást adott nekik, amit, ami után, amit követhettek. And we see throughout the scriptures here that if they would follow these things, they'd be blessed. És azt látjuk az igében, amikor követték ezeket a útmutatásokat, akkor áldottak voltak. You know, we are God's children today. Mi Isten gyermekei vagyunk ma. We talked about before that you are a special treasure. Mi beszéltünk már korábban, mi drága kincsei vagyunk. And today we have we have God's word in whole. És ma kezünkbe lehet Isten teljes igéje. You know, way back when they only had it in part, but we have it in whole. Amikor whole thing ez today. leíratott, akkor még csak részekben, részben volt meg az ige, de ma már meg lehet az egész ige számunkra. And as we were talking or looking at on Sunday, John 14, Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments. És beszéltünk erről múlt héten, a János 14-15-ben elhangzik, hogyha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Yeah, there's a blessing today as we keep the Lord's commandments. Áldás van abban, ha megtartjuk az ő parancsolatait. But I want to keep in mind too, as to my shared on Sunday, that uh, you know, The Lord doesn't love us because we're keeping all these commandments. De hadd emlékeztesselek arra, amiről vasárnap is volt szó, hogy Isten nem azért szeret minket, mert mi megtartjuk az ő parancsolatait. But God loved me when I was his enemy. Isten akkor is szeretett engem, amikor az ellensége voltam. But by keeping his word, de a tör, vagy a parancsolatok megtartásával we show that we love him. megmutatjuk Istennek, hogy szeretjük őt. And one of the ways we can do that is in our tithing. És az egyik, a másik módja ennek, ahogy tehetjük, vagy az egyik módja lehet ennek, hogy tehetjük, az a tized fizetés. And that's the next topic we're going to hit. És ez a következő téma itt a 14. fejezetben. Um, olvasom a 27. igeversig. Add meg a tizededet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a szín előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gamorádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, Marhának és Jugornak az első szülöttjével. Így tanul megfélni Istenedet, az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda, hely, hogy oda helyezze nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr vásárolja pénzem bármit, amit kívánsz. Marhát, vagy juhot, bort, vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz. És egyél ott Isten ennek az Úrnak színe előtt. És örvendez háza nép, házad népével együtt. A lakóhelyeden levő lévitáról sem feledkez meg, mert neki nincs birtoka úgy, mint neked. The people were instructed to tithe from whatever their fields would produce az emberek olyan utasítást kaptak, hogy bármit terem az ő földjük, abból adjanak tizedet. That would also include, you know, from their herds, their flocks. És ez vonatkozott az ő állataikra is. And so what they would do is they would gather this tithe together and they bring it to that place of worship. És ahogy ez történt, hogy kiválasztották ezt a tizedet, és elvitték az imádat helyére. And in verses 26-27 we see that um, when they came to that place, they would partake of a portion of that tithe together. És láthatjuk a 26-27. versből, hogy amikor odaértek, akkor részesedtek ebből a tizedből, ott fogyasztották el. And the key there is that they did it in the presence of the Lord. Mhm. És a kulcsige vers, amit itt látunk, a 26 hogy ott az Istenednek színe előtt tedd ezt. We see that it was a joyful time, it was a time of, time of praise and thanksgiving to God. Örvendez házor népével együtt, ez egy, ez egy örömteli idő volt, hálaadással és dicsérettel. They did it as a family. Együtt tették a családdal in verse 24 tells us they did it because, because the Lord had blessed them. És a 24. versben azt olvassuk, hogy azért tegyétek így, mert megáldott az Istenet. You know, what they had, everything they had, it was from God to begin with. Mindaz, amelyik volt, amiből visszadhattak, az eredendően Istentől származott. And as they would partake of this meal together, part of it also would be for the priests and the Levites. És az az étel, amit elkészítettek az úr jelenlétében, az részben a lévitáknak és a papoknak szolgált. And I'd point out, too, that the end of verse 26 it tells us that uh, says, you shall rejoice, you and your household. És ugye, ahogy mondtam, a 26. igevers azzal végződik, hogy örvendezzen, örvendez házad népével együtt. And this is key for us today, that as we give, as we tithe, that we be able to rejoice in that. És ez egy kulcs ma is, hogyha adakozol, vagy eh, tizedet fizetsz, akkor legyen örömöd ebben. If there's no joy when you're going to give, then Don't give it to God. Hogyha nincs örömed abban, hogy adhatsz, uh, visszaadhatsz az Úrnak, akkor ne adjál. You know, God doesn't want you and just bummed out that you have to give something to Him. És, és nem akarja azt, hogy így teljesen magadba zuhantan úgy jöjj, és úgy adj neki valamit. He wants it to be a cheerful thing for you. Ő azt szeretné, hogy egy örömteli dolog legyen ez. Verses 28 and 29. 28-29-es igéves. Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka, úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek. Ők is ehessenek és jól lakassanak. Így, áld, így áldja meg Istened az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel. So we see here there would be a, every third year there's a special tithe that was brought specifically for the poor. Minden harmadik évben látjuk, volt egy eh, különleges tizedfizetési mód, vagy tized eh, a szegények részére. For the Levites, for the widows, for the orphans, even the strangers. A leviták számára, az, az özvegyek és árvák számára, még az idegenek számára is. And as we look throughout Scripture, we can always see God's concern and His mercy for the poor. És látjuk az igényben végig eh, azt, hogy Isten szívén viseli a szegényeknek a sorsát. There's a few things I want to I want to take note of here about tithing. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni az adó, a, a tized fizetéssel kapcsolatban. First of all, the word tithe means, literally means to, to give a tenth. Szó szerint a, ez a szó azt jelenti, hogy a tizededet odaadni. In, and actually for the Israelites, when we look at the book of Numbers, they actually were required to give around 20 to 30 percent. És uh, uh, hogyha megnézzük a Léviták from the Levites, has to give that? From the book of Numbers? Yeah in the book of Numbers, we see that Israelites, their tithing was actually altogether was around 20%. A számok könyvében látjuk, hogy összességében nézve az ő adom kazasukból, vagy a tízes fizetésük kb. 20-30%-ra jön ki. In verse 22 he says, you shall truly tithe all the increase of your grain. A 22. versben azt olvastuk, hogy add meg a tizededet vetésed minden terméséből. Well, it says, be sure that you, tithe. Legyél biztos abban, hogy tizedet fizetsz. And not just from part of the increase, but from all of the increase. És nem csak a jövedelmed egy részéből, hanem mindenből. Sometimes we're tempted to not tithe from everything we have. <laughs> Néha uh, arra kísért minket az élet, hogy ne um, adjunk mindenből oda tizedet. You know, maybe it's a paycheck and we use a little bit for ourselves, for our family, etc. And then something from leftover we kind of give to the Lord. 10% kapunk egy fizetést, és akkor abból használunk dolgokat magunkra, felhasználunk dolgokat a családunkra, és valami aprót, ami marad, azt odaadunk Istennek. You know, we see an example of this in the book of Acts, chapter 5. Látunk ebben egy példát, erre egy példát az Acts 5-ben. You might have heard the story, Ananias and Sapphira. Lehet, hogy hallottad a történetét Ananiásnak és Szafírának. They, they sold a piece of property. Eladták, eladtak egy földterületet. And then together they said, okay, this is what we got, we'll pull some back for ourselves, and then we'll give this part. Uh, elad, ennyire adtuk el a tervket, kivonjuk belőle ezt a részt, és akkor majd ebből adunk Istennek. And the thing was is that, you know, maybe they could trick some people, but the thing was is it was, a, it was for the Lord, and the Holy Spirit knew their hearts. És um, az Úrnak szánták az, de közben a Szentlélek tudta, hogy mi történik a szívükben. They couldn't lie to the Holy Spirit. A Szentléleknek nem tudtak az. Like they tried to do. Pár megpróbálták. And the thing is, is like it would have been fine if they would have just said, hey, this is all we want to give. És rendben lett volna, hogyha csak annyit mondanak, hogy ez az, ami, mindez, amit hoztunk, ennyit akarunk adni. But they did it in such a way that said, oh, this is everything, here you go. Nem, azt inkább úgy viselkedtek, hogy ez az, amennyire eladtuk a földet. Itt van minden, mindent odaadunk. You know, may we be truthful in our tithes, not try to say, okay, Lord, this 1,000 foreign, it's really a 5,000 foreign for you, guys. És uh, próbáljunk őszinték és igazak lenni az a tized fizetésben, nem úgy, hogy bedobunk egy, egy, ötezre, vagy egy ezres, és azt mondod, hogy Uram, ez igazából egy ötezres neked. We see a couple of reasons for them to tithe here. Uh, látunk néhány okot uh, arra, hogy miért fizessünk tizedet. Verse 23 says that um, that you may learn to fear the Lord God your God always. És a 23. versben így hangzik, uh, hogy itt tanuld meg félni Istenedet az Urat mindenkor. I never really thought much about the idea of tithing teaching me to fear the Lord. Nem is gondoltam volna, hogy az a tizedfizetés tanítani fog engem arra, hogy hogy féljem az Úr nevét. That's one of the things it will do. De ez fogja tenni. And I heard a story today about another church. És hallottam egy másik történetet ma egy gyülekezetről. And there are some people, as they are going through, like we are, going through the, the books of Moses. És ahogy ők mentek át a mózesi könyveken, ahogy mi is tesszük. Some people, they began to just detest and they, they hated every time tithing, it just kept coming up over and over again és az embereknek nem tetszett az, hogy a tizedfizetés témája újra és újra följön. And one of the guys was telling the pastor, like, I, I was I was always angry because I didn't want to hear about it anymore. És uh, egy ember odaszólt a pásztornak, hogy én dühös vagyok mindig, amikor erről van szó, nem akarok erről hallani. He said, but it wasn't until I actually started practicing tithing that I learned, hey, this is good. És de utána elmondta, hogy uh, mindaddig, amíg nem tettem meg, hogy én is részt adtam a, az Úrnak, a, nem tudtam, hogy ez mennyire jó dolog. And long story short, as he was doing this, he began to see just see God work in a mighty way. Hogy lerövidítsem ezt a történetet, látta az Urat, hogy egy hatalmas módon munkálkodik. He, he began to grow in his walk with the Lord. És növekedett az ura való járásában. And I remember for me, it was the same exact thing. I used to hate hearing about tithing. És emlékszem, ugyanaz volt velem is. Én egykoron gyűlöltem hallani az adó, a tiszedfizetésről. And it was awesome when I actually started practicing it to see how God was working in my life and just working through that. De örömtel, ez nagyon örültem, amikor láttam, hogy Isten használja ezt, és megáld, és használja mások életében is. We also see in verse 29, he says, for the Titan, that, that the Lord your God may bless you in all the work your hand, in which you do. 29. versen azt olvastuk, hogy uh, um, így áldja meg Istened az Úr uh, minden kezed minden munkáját, amit csak végzel. Tithing will help us to put God first. A tizedfizetés segít arra, hogy Isten tartsuk meg az első helyen. You know, and we ought to we ought to give back to God the first, the best of what we earn. Isten méltó arra, hogy a leelsőt adjuk neki, a legjobbat, amit kaptunk. The pastor who said, what we do first with our money shows what we value the most. Amit első helyen teszünk a pénzünkkel, az megmutatja, hogy mi a számunkra a legfontosabb, a legértékesebb. Tithing will also keep us, help keep us uh, Help us not to forget that everything we have is God's anyways. A fizetés segít arra, hogy tudjuk, emlékezzünk, hogy mindenünk, ami van, az Isten tulajdon. Whatever I have, it came from the Lord to begin with. Amin van, azt az Úrtól kaptam. And just like I asked with the question about eating, you know, like how can this apply to us today? És ahogy kérdeztem, ugyanazt kérdezem, hogy tudjuk ezt ma alkalmazni? What do the other scriptures throughout the Bible tell us about tithing? Mit mond erről az ige más helyen? Now before you start getting worried that, oh man, he's going to pound us with a tithing message. megint a fejünkhez veri az adakozáson. He's not going to let us out of here until we put some money in the can. Nem enged ki addig, míg bele nem teszünk valamennyi pénzt a I've actually said pretty much everything I'm going to say about it. <laughs> Igazából már elmondtam, amit mondani akartam ezzel kapcsolatban. When we were in 2 Corinthians, Pastor Gary spent 3-4 weeks talking about this topic. amikor a Korintus, második Korintusi levélben voltunk, akkor e, három héten keresztül beszéltünk erről. But what I do want to leave you with in this topic is a challenge. E, viszont szeretnék e, egy kihívást intézni számotokra. I want to challenge you guys, if you, when you go home tonight, before you go to bed, or maybe even before you leave church tonight. És uh, mielőtt lefekszem, ma mielőtt uh, hmm, véget ér ez a mai nap. To ask the Lord what your part would be in tithing to the church. Kérdezd meg, hogy mi lenne a te részed abban, hogy hogy adod a tizedet az Úr a gyülekezetbe. Talk to the Lord about it. And, you know, if you if you don't like the idea of tithing, tell him about it. Tell Hogyha him why. nem tetszik ez az, ennek az egész dolga, akkor mondd el az Úrnak azt is. Talk to the Lord about tithing. Beszéltek az Úrnak az adókozásról. And read, and read over these verses I'm going to give you and ask the Lord to teach you about És olvassátok el ezeket az igeverseket, és kérjétek meg az Urat, hogy tanítson titeket. Proverbs 3, verses 9 and 10. Példabeszédek 3, 9 és 10. Proverbs 3, 9 and 10. Példabeszédek 3, 9, 10. Proverbs 11, 24. Tiz, uh, példabeszédek 11, 24. Malachi chapter 3, verses 8 through 10. A Malakiás 3, 8-tól 10-ig. This is a good one too. Ez egy jó rész. Malachi 3, 8 through 10. Malakiás 3, 8, 10. A few of them from the New Testament. Néhány az új szövetségből. 1 Corinthians 16 verses 1 to 4. 1 Korintus 16, 1-től 4-ig. Second Corinthians 8, 8 through 15. 2 Korintus 8, 8-tól 15-ig. 2 Corinthians 9, 6 and 7. 2 Korintus 9, 6-tól 7-ig. God will bless the giving heart. Isten megáldja az adakozó szívet. You know, if you ask anybody who, who gives as the Bible would suggest, they can testify to how God has blessed them. Hogyha valaki szokta ezt tenni, ahogy a Biblia mondja, akkor elmondhatja, hogy milyen áldott dolog követni ebben az Urat. Let's move on to chapter 15. Haladjunk tovább a 15. fejezetükre. Uh, verses 1 through 6, please. Az első hat ige minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés mondja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, de mivel testvére tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökség, ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked, kölcsön adsz a többi népnek, de, nem, de magad nem szrúz kölcsönre. Uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. The seven year deal. A hét éves uh, ügy. Too bad this wasn't true today, huh? Claro, amigos. You know, can you imagine having a car loan or house loan that after six years, it's over? <laughs> Milyen jó lenne így autót leasingelni, vagy házat uh, hitelből venni, hogy hat év után vége az adósságnak. Be completely debt-free. Teljes adósság eltörlés. There's a lot of people today would love that. Nagyon sok ember örülne ennek ma. So here Moses tells them basically that if they were to lend something to another person, that in the seventh year the debt is canceled, it's released. Mózes itt azt mondja a népnek, hogy ha valamit adósság, vagy kölcsön adsz valakinek, hat év után, a hetedik évben annak az adósságnak vége, törölni kell. This was to help the poor. Ez volt a segítség a szegények számára. You know, um, you look at the people who would lend money, it wasn't so they can make a profit. Tehát aki kölcsön adott, az nem azért adott kölcsön, hogy nyereséget szerezzen rajta. That's because God made a law that the Israelites, they weren't allowed to uh, lend money to their brothers with an interest. Uh, tudjuk az igéből, hogy Isten nem engedte meg azt, hogy egy izraelita kölcsön adjon a testvérének úgy, hogy kamatot kér rá. So there was no profit in it. Nem lehetett rajta kamat. But it was to help those, maybe uh, to help somebody who maybe had, had going, been going through hard times. Hanem ez segítség volt annak, aki nehéz időkön ment át. You know, maybe their harvest it was a bad year. Lehet, hogy a, a, az aratás akkor kiderült, hogy egy rossz idő, rossz év volt, rossz termés. So they had to borrow from somebody else. És kölcsön kellett kérni mástól. And if by the seventh year they weren't able to pay it all back by that time, then it was released. És hogyha a hét év végéig nem sikerült visszafizetni, akkor akkor az adósság eltörlődött. in verse 4 we have again this reminder that uh, he says that the land which the Lord your God has given you to possess as an inheritance. És utána a negyedik versen azt olvassuk, hogy a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. The land wasn't theirs from their own strength, it wasn't something they came up with, but it was a gift from God. Az a föld, amire bemehettek, az nem, az nem a saját erejüknek a gyümölcse volt, hanem Isten adta nekik, az az ő ajándéka volt. Verses 7 11. 7-től 11-ig. Ha valaki, elszeg, ha valaki elszegényedik testvéreit közül, valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Isten az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűk markú, szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a hetedik esztendő az adósság elengedésével. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz. Mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről. Ezért parancsolom nektek, hogy légy bőkező az országban, lévő nyomorult és szegény testvéredhez. We continue to see just God's concern for those who are poor. Itt látjuk továbbra is, hogy Isten, uh, uh, aggu, Istennek fontosak a szegények. There's three things I want to point out in this section. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből a részből. The first one is verse 8 in which he says that they're to give a, uh, with an open and wide hand sufficient for the person's need. A nyolcadik versben azt olvastuk, hogy uh, legyél bőkező és adj szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van a másiknak, amennyiben uh, szükséget szenved, amiben szükséget szenved. So it's not, okay, go into the kitchen, grab some scraps of bread that were there on the counter, throw it at him, give him a, a torn shirt, Here you go. Nem olyan, hogy kimész a konyhába, összesöpröd a morzsát, és akkor azt adod neki, vagy na, itt van egy lyukas póló. Be warm, be filled. Hát, hogy na, melegedj meg. The Lord bless you. Lakjál jól a morzsákkal, Isten áldja. James 2.16 tells us this is not right. A Jakab 2.16 elmondja, hogy ez nem helyes. Sorry. Uh, 15-16-os igelves. But where did When we give, we're to give with an open and wide hand, he says. Amikor adakozunk, akkor adjunk bőségesen, azt mondja az Úr. And that if they have needs, that you can meet those needs for them. Hogy be, megelégítsd azt a szükségletet, amiben a másik van. I was encouraged today as I was reading through Proverbs uh, from 19 verse 17. A bátorított engem a példabeszédek könyvében a 19-es fejezet 17. verse. Basically it said that as you give to the poor, you're giving to God. És ott azt olvassuk, hogy a, hogyha adsz a szegénynek, Istennek adsz. He sees it the same. Ő ugyanúgy látja right azt. Olyan, mint hogyha neki adnánk vissza. You know, Jesus in the New Testament talked about this in this way that said, you know, when you gave drink to those who were thirsty, when you fed those who were hungry, you were doing that to me. Ezt Jézus is mondta, hogy ha adsz annak, aki szomjazik, adsz annak, aki éhezik, az olyan, mint hogyha nekem adtál volna. The second thing is from verse 9, which he says, to be careful that you don't refuse to give because of selfish, wicked reasons. A 9. versen azt olvassuk, hogy ne utasítsd el az adas, adakozást, vagy hogy valakinek segíts önző okokból. An example he gives is like you think, oh, ooh, the seventh year is coming. Ah, okay, I'm not going to give to this guy because, you know, in a few months he's he's free. Milyen ok lehet? Például az, hogy hú, hát a hetedik év az már nagyon közel van, és én nem fogom visszakapni ettől az embertől, amit adtam neki. It can be easy to come up with excuses Nagyon könnyű not help kifogásokkal előállni, hogy miért ne segítsünk másoknak. You, know, you can look at someone who's poor and say, well, you're that way because of something wrong that you did. Egyből azt mondjuk, hogy hát szegény vagy, mert mit, ezt és ezt csináltad. And we talk, in our hearts we think, oh, It's their own fault anyways. És a szívünk azt gondoljuk, hogy át a magas okából jutott oda, ahol and this, van. makes it easier for us just to ignore them and pass by them, not even és think e- about ez it. a gondolkodás segít nekünk arra, hogy ne is foglalkozzunk annak az embernek a szükségletével. But that's not how God wants us to be. De nem, Isten nem akarja, hogy így gondolkodjunk. You know, and I'm glad like we'll have this thing, the giveaway day. <laughs> És örülök, hogy van egy ilyen adakozó napunk. I'm glad we get to do it tomorrow, and that we'll get to do it again in the future. És örülök, hogy holnap lesz ilyen, és örülök, hogy a jövőben is leszünk ilyenek. An opportunity just for us to take from what God has blessed us with and provide it for those who might have needs. Ez alkalom arra, hogy amivel Isten megáldott minket, azzal mi másokat is megáldjunk. And so I encourage you guys, you know, get the word out, let people know come tomorrow at four És ezért bátorítalak titeket, hogy mondjátok el az embereknek, és hadd tudják, hogy van egy ilyen nap, az adakozó nap holnap. Galatians 6.10 tells us that you know, to do good to all people, and especially to those of the faith. A Galata 6.10 azt mondja, hogy tegyetek jót mindenkivel, különösen a hitbéli testvéreitekkel. The third thing is in verse 10. A harmadik dolog, amit megemlítenék, a tizedik igeversben. That is to, to not be sad when you're helping others. Don't be sad about having to to help others give them things. tizedik vers azt mondja, hogy ne legyen szomorú, ne legyél szomorú, hogy másoknak adnod kell, adj szívesen. As you help those in need, you help the poor from a heart of love, God's going to bless that. Azt az embert, aki szeretettel, a szeretettel a szívében ad a szegényeknek, azt Isten meg fogja áldani. He's going to bless the things that you put your hands to. Isten megáldja azokat, amik az kezedet érintik. Now when I say that, I'm not saying necessarily that he's going to give you back everything you gave nem azt mondom, hogy mindent adj vissza, amit te kaptál. Or that, okay, I did this out of heart of love, so God's gonna bless me, you know, twice as much. Ja, hogy Isten pontosan visszaadja azt, amit te adtál, vagy hogy uh, Isten, én szeretettel adtam ezt, most kétszer annyit várok vissza tőled. Ez nem helyes. But God, as we see here in 10, that God will bless your works, the things that you put your hands to, for a, His glory, not ours, but for His de látjuk a tízes igeversen, hogy az Úr minden munkádat, minden szerzeményedet megáldja akkor, és az ő módján. Verses 12-18. A 12-től a 18-as igeversig. Ha eladta magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, hat évig szolgáljon téged, de a hetedik évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küld el, hanem lásd el bőven a nyájadból és a szérüdről, és borsajtódból. Adj neki abból, amivel megáldott téged, Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked. De ha ezt mondja, nem megyek el tőled, mert megszerettett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árat, és szúrd azt a fülen keresztül az ajtófélfába. Azután maradjon ő a szolgád örökre. Ugyanígy tét szolgálóddal is. De, ha, de ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsájtanod, mert hat év alatt kétszer annyit szolgált neked, mint, amennyit egy, mint amennyi egy napszámos bére. Így megáld téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. So again, similar to what we had with the debts, in the seventh year they're going to release any slaves they had. Ugyanúgy, ahogy az adósságról beszéltünk, a hetedik évben a, elengedték a rabszolgákat is. Now, these slaves, they weren't maybe what we might think of slaves today. És ezekre a rabszolgákra esetleg úgy gondolunk, hogy mint a rabszolgák ma. It wasn't like Joseph in the first book of Moses who his brothers sold him to somebody and they sold him to somebody else and he was against his will was forced to be a slave. Ez a, nem úgy történt, mint mondjuk József feltettek a testvére, hogy őt eladták az egyiptomiaknak, aztán Egyiptomban eladták másnak, és az akaratán kívül való volt, hogy mi történik vele. It's not like the blacks in, you know, from the early 1900s or late 1800s where they are taken by ships away from their homes and put into slavery. Nem olyan, mint az afrikai feketék, akiket hajóba raktak a 19. században, és elkényszerítették őket, hagyják el az otthonukat, és máshol szolgáljanak. But these people, what they're doing, these are people that, for some reason, maybe like again, maybe it's a bad harvest or whatever, but are poor, have become poor. Lehet, hogy bármi okkal, lehet, hogy egy rossz uh, aratási évben uh, szegényé váltak. And so they go and they sell themselves to somebody a slaves. És ezért magukat eladják egy másik személynek. And maybe a better way to look at it is they're selling their services to this person. Ahogy jobban fogalmazunk, eladják a szolgálatukat a másnak. The intention wasn't that they would be a slave for you know forever, but és a cél nem az volt, hogy életük hátralévő részében akkor rabszolgák legyenek. We see that it's you know until they get paid off or that uh, again by the seventh year they would be released. És tulajdonképpen uh, a hetedik év végén, mikor uh, a hetedik végén szabadok lehet. And in verses 13 and 14, we see that when the time came, if they were to let them go, we see again that they were to, to bless them and give things to them. A 13.-14. versen azt olvassuk, hogy amikor szabadon elmehettek, akkor ne üres kézzel engedd el őket, hanem áld meg őket. They were to give to them liberally, it says. Adj nekik bőven. That is to furnish them, to give them the things that they need to live on for a while. Ez azt jelenti, hogy adj nekik dolgokat bőven, hogy egy ideig élhessenek abból. And at the end of verse 14, we have this reminder that says, For from what the Lord has blessed you with, you shall give to him. És a 14. vers végén, adj nekik uh, abból, amivel megáldott téged, Istened az Úr. You know, that whatever it was the people were giving, whether it was <clears throat> it was for tithes, it was for um, canceling debts, for the poor, for those who were being freed as slaves. Bármilyen dolgok is legyenek, ami uh, így adtak tizedet, vagy visszafizessék az ad, a a, adósságukat, vagy így a rabszolgákat magukhoz vették. What they're giving to these people is what God has just given to them. Akkor, amikor adtak ezeknek az embereknek, akkor igazából azt adták, amit Isten adott nekik. Passing on, or in a sense, sharing the gifts that God has given to them with these people. Tulajdonképpen megosztották azt, amit Isten adott nekik, hogy mások is részesedjenek belőle. And I think it's important for us to keep that idea in our minds when we give too. És ezt tartsuk észben, amikor mi adunk. But sometimes we think, oh, I'm giving so much of myself to, like this is, oh, it hurts to give this away, but it's not mine. It's God's. néha úgy fáj, hogy adni kell másnak, hogy haj, már megint magamból kell adni, de gondoljátok végig, az mindaz, amitből adhat az Isteni. In verses 16 and 17 we have another situation for slaves. A 16-17. vers, ez egy másik helyzetet ír le. Perhaps there was somebody who had come to, to love the family he was serving or to love the home that they were in. They, they loved it and they didn't want to be free. Lehet, hogy ez a személy, aki rabszolga volt pár évig, megszerette azt a házat és azokat az embereket, ahol szolgált. They wanted és nem akart szabad lenni. They wanted to continue to live with this family and to serve them. És ott szeretett volna élni közöttük és szolgálni őket. So they would take them out to the door and this thing called an alms pierce it right in there. És kivitték az ajtóhoz, és egy árral átszegezték a fülét alatt az ajtófélfán. I have no idea what I feel like, but maybe you girls would have an idea. I don't know. nem tudom, ez milyen érzés, de lehet, hogy a lányok tudják. I don't, I don't want to know. Én nem akarom tudni. I'm scared. The, the idea of something in my ears like that. Just Én nem <laughs> akarom tudni, hogy milyen, amikor valami így a fülemet átszegzi. But when they did this, they became a bond servant for these people. De amikor ezt uh, tették, akkor szolgákká váltak And ezeknek maybe, az emberek számára. Maybe something comes to your mind from the New Testament. És lehet, hogy a, a halva erről a szolgaságról valami eszedbe jut az Új Szövetségben. You know, Paul, he said, I'm a bond servant of Jesus Christ. Mert Pál ezt hallotta magáról, hogy én Jézus Krisztus szolgája vagyok. We're called bond servants of Christ. Minket az ige ugyanígy szolgáknak nevez, Krisztus szolgája. And like in this case, we've made that choice. We, we've chosen I'm yours, Jesus. I'm your bondservant. És hasonló módon eh, mi is választhattunk, hoztunk egy döntést, hogy Uram, én a tiéd vagyok, a te szolgád. Verses 19 through 23, the rest of the chapter. Olvassuk a fejezet hátralévő részét. Szenteld oda Istenednek az Úrnak marháid, és juhaid minden elsőszülöttjét, ha hímek. Ne fogd munkára marhádnak első borját, és ne nyírd meg juhod első bárányát. Az Úrnak, Istenednek a szín előtt edd meg, azt házad népével együtt, évről évre azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Ha pedig valami hibája van, ha sánta, vak, vagy bármiféle baja van, akkor ne áldozd fel Istenednek az Úrnak. Megeheted a lakóhelyeden a tisztátalan és tisztán tiszta ember egyaránt. Ugyanúgy, mint a gazellát vagy a szarvast. Csak a vérét nem eheted meg. Önts azt a földre, mint a vizet. So a rule about firstborn animals. Itt van egy uh, szabály az elsőszülöttekre, az elsőszülött állatokra. The firstborn was to be separated from the flock or the herd and dedicate to God. Az elsőszülött állatot el kellett választani a nyájtól, és Istennek oda szentelni. It didn't take it and say, okay, well, we got a couple days, so let's use it first and put it to work for a couple days, but no, it was God's. Nem az volt, hogy oh, megszületett, na és várjunk még egy pár napot, használjuk, és akkor majd utána odaadjuk Istennek. Az elejétől fogva Istené volt. If it had a defect, don't give it to God. Hogyha bármilyen hibája volt fogyatkozása, akkor ne adjátok Istennek, mondta az Same way, we don't give our defective products to the Lord. Nem adjuk oda a, a, a rossz dolgainkat Istennek. He wants what that which is pure, he wants that which is whole. Azt szeretné, the best. a legjobbat szeretné tőlünk, azokat, amik uh, jók. We've talked about the theme of this book is to remember. Beszéltünk már erről, hogy ennek a könyvnek a, a mottoja az emlékezés. And with that in mind, the two things that these chapters will tell us to remember. Ez a két fejezet uh, mire emlékeztet minket? Remember to keep the Lord your God first emlékezz, hogy az Urat tartsd meg első helyen az életedben. And remember the poor. És emlékezz a szegényekre. As servants of God, you are to live for others, not yourself. De mint az Úrnak a szolgái, nem magunknak éljünk, hanem másoknak. Maybe you remember the story about the Good Samaritan. Lehet, hogy emlékszel a jó samaritánus történetére. This man laying down the ground, these guys come by, even a rabbi, you know, people who you, you think were godly people, and they're going to help him, but they leave him ott volt ez az összevert ember az útfélen, és a, jött arra egy pap, egy, egy lévita, és mindannyian elkerülték. Ezekre az emberekre gondolnák, hogy majd segítenek neki. It was the most unlikely person who stopped and helped take care of this person. És a legvalószínűtlenebb ember volt, aki megállt és segített rajta. You know, we, we need to do the same thing. Hasonló módon tegyünk mi is. As the pastor said, that true servants of God help others, whether they themselves get anything out of it or not az igaz szolgák segítenek másoknak, még akkor is, hogyha ők nem is, látszólag nem kapnak belőle vissza semmit. Yeah, not, all right, well, I'm help you, but what do I get out of this deal? Én szeretnék segíteni neked, de hát mi, mi fog ebből én? Hogy milyen hasznot húzok ebből én? What am I get in return if I help you? Mit kapok vissza ezért, hogyha én segítek neked? Or even just sometimes the attitude like, okay, I'm going to help you. And God, you better bless me és hogy segítek valakinek, és mondom Istennek, hogy Uram, jobban teszed, ha megáldasz most engem. I'm doing this for you, Lord, so you better bless me. Twice as much, as a matter of fact. Neked csinálom. So this is really bad. This is Áld really meg ezért, sőt, kétszeresen, ez igazán jó üzlet. You know, God desires that we would, you know, put ourselves aside and help others. Nem, Istennek azt tetszik, amikor magunkat tesszük, és másoknak segítünk. Now I realize, my wife doesn't realize this yet, But I realized that we can't help everybody in the world. Én felismertem, a feleségem néha ezt nem ismeri fel, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni. My wife had her way, she would adopt every kid that was an orphan from every country. A feleségemnek az a szíve, hogy minden árvát a világ minden tájáról mi fogadjunk örökbe. You know, every time we see someone on a TV or in a magazine, like, oh, I want to adopt that kid. lát, lát bárként gyereket itt tévében, vagy olvasunk a magazinban róla, akkor ha úr, nem szeretném őt örökbe fogadni. But really, we, we, we can't help everybody. Nem tudunk mindenkinek segíteni. That's not the point I'm trying to make in this. Nem ez a, nem ez a lényege arról, amiről beszéltem. Moses said in verse 11, says that the poor will never cease from the land. They'll always be here. Uh, ahogy mondta is a 11. vers, a szegény nem fogy el a földről. We cannot do everything, but we should be doing something. Nem tehetünk meg mindent, de tehetünk dolgokat. Well, what do I do? Mit tegyek? Well, ask the Lord. Kérdezz meg az Urat. Lord, what do you want me to do? Uram, mit szeretnél, hogy tegyek? And then we do it for His glory. Not again, not so we can be recognized, not so we can get something out of it, but that Jesus Christ be glorified. Ha, és utána tegyük az ő dicsőségére, nem azért, hogy utána mi részesedjünk, vagy mi kapjunk vissza valamit, hanem hogy ő megdicsőüljön. On the flip side that, maybe you're in a position where you're that poor person. Lehet, fordítsuk meg, lehet, hogy te vagy az a szegény, akiről itt az ige beszél it can be easy sometimes to think, you know, God's forgotten me. Néha úgy gondolhatod, hogy hát Isten megfeledkezett rólam. Lord, do you even really care about my situation? Te aggódsz az Uram, you know, fontos neked, hogy én helyzetben vagyok, ott vagy egyáltalán. That's not the case. God does care. Isten, ennek fontos vagy. Jer 14 with tithing. Part of the whole reason for that was to help the poor. A 14. rész ben sokat olvastunk arról, hogy, hogy azért iratott meg, hogy segítsünk a szegényeknek. Chapter 15, the seventh year rule aimed at the poor. A 15. fejezet, a 7 éves szabály, hogy szabaduk lehessenek az adósok. You know, I'll never forget just growing up and the life that my brother and I had with my mom. Én soha nem felejtem el azt az életet, ami, ami akkor éltünk, amikor felnőttünk én és a testvérem, az édesanyánkkal. We grew up living off of handouts. Ah, people have given us things. Abból éltünk, hogy az emberek adtak nekünk. You know, we get we get new clothes, but for us, new clothes was something that like two or three people had already worn. <laughs> Ah, új ruhákat nem kaptunk, az új ruha számunkra az volt, amit már két-három ember előttünk hordott. If we got a shirt that didn't have a hole in it, we were pumped. Oh yes. Hogyha olyan eh, eh, pulóverünk volt, ami nem volt luk, akkor már örültünk. Na, ez az igazi. The shirts that had the stains here, we thought, hey, that's a cool design. És amikor uh, pecsétes volt az ingünk, akkor mondtuk, na, az egy új, uh, szép forma rajta. You know, everything my brother and I got that we wore was something that was passed down from another person. A, mindaz, amit mi kaptunk, hogy viseljünk, az valakinek már ilyen uh, fölöslegéből volt, akinek már nem kellett. And what's kind of funny is that everything I wear today is stuff that people have given me. <laughs> És ez vicces, hogy ma is mindazok a dolgok, amiket hordok, azok olyanok, amit nekem adnak az emberek. My wife hates it, but I have clothes in the closet that I've had for 10 years. <laughs> A feleségem néha az őrületbe kergeti, de olyan dolgaim vannak a szekrényben, amik már 10 éve megvan. It's just that mentality that's like growing up that, hey, if it's not fallen off of me, it's still good. Mert ez a hozzáállásom, hogyha még nem szakadozik le rólam, az még mindig jó. You know, there's still a little bit of a sole on my shoe, okay, I'm good to go. Hogy van még egy kicsi luk a cipőmön, hát az még mindig rendben van. You know, I, I joke dying, I got, my shoes have cracks all the way to my foot, but they're good for another year still mondtam a Daninak, hogy a cipőm talpa tele van nagy repedésekkel, de még egy évet kihúzza. You know, growing up, we were the family that we had nothing, we had no food in the house. Olyan család voltunk, akiknek uh, előfordult, hogy nem volt étel az asztalán. Then all of a sudden at night, ding dong, go to the door. És Nobody's utána there. megszólt a kapucsengő, és kimentünk, nem volt a senki. There's a bag of food for us. De ott volt egy kosárnyi étel számunkra. It's something because I can look back and I can, I can share a testimony of how God has always provided for me, my brother, my mom. Visszanézve így elmondhatom, hogy hogy eh, gondoskodott Isten rólunk mindig. Even when I didn't even believe in God. Még akkor is, amikor eh, még nem is hittem Istenben. God was taking care of us. He cared. Isten gondoskodott rólunk. If you look at the Bible, you'll see that God cares. He talks about the poor a lot. És hogyha megnézed az igét, akkor láthatod, hogy Istennek fontosak a szegények, és nagyon szívén viseli őket. I didn't do a real in-depth search, but it came what I got was around 200 times it comes up. Uh, nem uh, vizsgáltam át alaposan, de legalább úgy tűnt, hogy legalább 200 helyen említi az igaz szegényeket. And when I, started to look because as I was going through Proverbs, I was noticing it just kept coming up, and 37 times in Proverbs it comes up. És uh, ahogy elkezdtem a példabeszédekben olvasgatni, láttam, hogy csak sorba jönnek föl ezek az igeversek. 37 igeverset találtam a példabeszédekben erről. You know, it makes points like laziness will lead to poverty a, például, hogy a lustaság vagy a restség a szegénységbe vezet. But at the same time, somebody who's poor is not always because they are somebody who's lazy. És de viszont azt is említi, hogy ha valaki szegény, ez nem feltétlenül a lustaságnak az oka. Vagy a lustaságnak a következménye. The Bible gives warnings to those who are rich. Isten igéje figyelmezteti azokat, akik gazdagok. It gives warnings to those who are poor. Isten uh, figyelmezteti azokat, akik szegények. It gives a warnings to those who work too much. Isten figyelmezteti azokat, akik túl sokat dolgoznak. that if you work, don't work extra for money. Amikor dolgozol, akkor ne uh, dolgozz túl sok, extra, túl sok plusz, a plusz pénzért. It also gives warnings to those who be lazy and who don't work enough or who don't work at all. Azokat is figyelmezteti, akik lusták, akik nem dolgoznak, vagy nem, nem sokat dolgoznak. The bottom line is that To be diligent in that which God has given you. Be diligent to do what He's called you to do. Az igazából ennek az üzenete az, hogy legyél uh, odaszánt, és legyél uh, uh, hűséges mindazon, amit Isten rád bízott. Körültekintve. There can be a lot of bitterness between the rich and the poor. Láthatjuk, hogy elég sok keserűség lehet akár a gazdagban, akár a szegényben. A lot of poor people are bitter towards those who have money. Nagyon sok szegény keserű azok iránt, akiknek so, van pénzük. You know, they see that the rich people have things that they want. És mert a gazdagoknak olyan dolgaik vannak, amikre ők vágynak. The rich can never understand what I'm going through and so forth. Az, mert a gazdagok nem érthetik meg, hogy én mind megyek keresztül, és stb. stb. stb. At the same time, there's these rich people who are bitter towards the poor. És vannak olyan gazdagok, akik meg kes, keserű a szívük a szegények. They're just, they're just a bunch of lazy people who don't want to work hard. Mert azt mondják, hogy át egy csomó lusta ember, akik nem akarnak keményen They don't understand how hard I've worked to earn this. Ők nem értik, hogy én milyen keményen dolgoztam mindazért, ami ma nekem van. I remember growing up, I was bitter towards both sides. És emlékszem, amikor én felnőttem, akkor keserű voltam mindkét oldal felé. I was bitter to those who were poor and like, oh, you guys don't even want to try. You're not like you're not like us. You know, we're poor, but we're trying. We're different than you guys. És emlékszem, amikor felnőttünk, akkor mondtam, hogy hát, hogy, ti, hogy mi szegények vagyunk, ez nem is tudjátok, hogy milyen szegénynek lenni másoknak. Basically the root of my bitterness towards them was that I just didn't want to be put in that same class. És igazából a keserűségem oka az volt, hogy nem akartam magamat az ő oszt, osztályukba látni, velük együtt látni. I didn't like being the kid who always had to be helped by the government so I could eat lunch at school. And nem, so. nem tetszett az a gondolat, hogy én is azok közé, a gyerekek közé tartozom, akik a kormány támogatásából ebédelhetnek. I was bitter toward people who had things. They had things I wanted. Keserű voltam azok iránt, akiknek voltak dolgaik, azok, amikre én vágytam. If only I had gotten that chance to do that, I'd be in that place. I'd have the money. Uh, If only I had, had I'd been given the chance. Ó, hogyha nekem lenne uh, ilyen lehetőségem, akkor persze nekem is lenne pénzem. You know, I'd have that money, my problems be solved. Akkor uh, meg lenne a pénzem, nem lenne problémám. Of course, I think we all would agree and we all understand that money doesn't solve problems. És azzal mindannyian egyetértünk, hogy a pénz az nem oldja meg a problémákat. You know, our hope isn't in money. Mert a mi reménységünk nem a pénzben van. But our hope's in Jesus Christ. Mert a mi reménységünk Jézus Krisztusban. You know, not that okay, my hope's in you Jesus, I need more money, I need a bigger house. Nem nem olyan szintű reménység, hogy Jézus én benned bízom, kérek egy nagyobb házat, hogy legyen nekem több. But we can learn to be content in Christ. Hanem megtanulhatunk elégedetnek lenni Krisztusban. You know, that's what Paul said that when he had You know, he had plenty, he had little. He learned to be content. Ezt mondta Pál is, hogy volt olyan idő, amikor sok volt neki, bővölködött volt, amikor szűkölködött, és megtanult elégedetnek lenni mind a kettő whatever category we might fall in. When we learn to be content in Christ, what a blessing, because we can come together as a body and we can work together. És milyen áldás, amikor megtanulunk mind a kettőben elégedettek lenni, és Krisztus családjaként, vagy Krisztus testeként így össze tudunk jönni ezen a helyen, és áldottak. We can do things like a giveaway day. Tudunk God's egy olyan napot szervezni, mint az adakozó nap, és Isten dicsőségére tesszük. Each of us has something to remember. Mindannyiunknak van uh, emlékezni valója. Moses told the people, he said, hey, don't forget, you were slaves in Egypt also. Ne felejtsétek el, Izrael, hogy ti is egykor rabszolgák voltatok Egyiptomban. Okay, now I realize that you probably weren't a slave in Egypt. Persze, te nem voltál rabszolga Egyiptomban. But each of you were slaves to sin. De ti rabszolgái voltatok a bűnnek. Every one of us was a slave to sin. Mindannyian a bűn rabszolgái voltunk each one of us has experienced God's grace in our lives. Isten kegyelmét mindannyian megtapasztaltuk az életünkben. We've experienced His loving compassion. Megtapasztaltuk az ő szerető gondoskodását. And so with the comfort that God has given us, with the blessings, with His grace that He's poured out on us. Tehát az az áldás, amiben részünk volt, azok a, a az, az az vigasztalás, amit mi megtapasztaltunk. We, may we be His tools or His channels that, to just share that compassion, that grace with others. És mi lehetőség szerint legyünk mi is olyanok, akik ezt a vigasztalást átadják másnak, hogy mi vigasztaljunk másokat ezzel. Unfortunately, sometimes I I get so caught up complaining about things I don't have. Néha annyira uh, elragad ez a hív, hogy panaszkodjak amiatt, hogy bizonyos dolgaim nincsenek meg. I get so caught up in it that I forget to, I forget to give God thanks for all the things I do have. Annyira magával ragad ez, hogy elfelejtek hálát adni azokért, amik már vannak. May the Lord give us a thankful heart tonight. Um, az Úr adjon nekünk egy hálás szívet. You know, if, that's, if you need that, you know, ask the Lord, help me, soft my heart. Hogyha erre vágysz, akkor kérdez Urat, hogy adja meg ezt neked, hogy pugítsa a szívedet. God watches out for the poor. Isten figyel a szegényekre. You know, this is you tonight, ha te az vagy, know that he cares for you. Tud, hogy fontos And you're a special neki, treasure to him. te egy drága kincse vagy Istennek. I want to end with 2 Corinthians chapter 8. A 2 Korintus 8. fejezetével szeretném zárni ma. 2 Corinthians 8, verses 8 and 9. A 8-as és a 9-es vers a 2 Korintus 8-ból. I speak not by commandment, but I am test testing the sincerity of your love by the diligence of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgossága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény lett értetek, hogy ti is az ő szegénysége által meggazdagodjatok. You might not feel like it, but you are rich in Jesus Christ. Lehet, hogy te nem így érzed magad, de gazdag vagy Jézusban. We are rich in our Lord. Gazdagok vagyunk az Úrban. May we share that with others. Osszuk meg azt egymással. May we keep him first in our lives. Uh, Tartsuk meg őt első helyen az életünkben. Let's pray. Imádkozzunk.